ich przemarsz próbowali zakłócić prawicowi aktywiści. Dramat w Koronowie w Kujawsko-Pomorskim. 30-letnia kobieta została podpalona przez swojego męża. Kobieta jest w stanie krytycznym, ma poparzone ponad 70% powierzchni ciała. Najcięższe oparzenia trzeciego stopnia ma na twarzy i rękach. Po południu przewieziono ją ze szpitala w Bydgoszczy do Centrum Leczenia Oparzeń w Gryficach. Tak informował w TVP Info Przemysław Słomski z bydgoskiej policji. Do całego zdarzenia doszło w kotłowni domku jednorodzinnego. Tam najprawdopodobniej mężczyzna substancją łatwopalną oblał kobietę i ją podpalił. W tym też samym czasie w domu tym e, spała ich dwójka dzieci, pięcio i dziesięcioletnie. Dzieci te po zdarzeniu trafiły pod opiekę dziadków. Mężczyznę zatrzymano, 31-latek był pod wpływem narkotyków, dopiero jutro stanie przed prokuratorem. Rodzina nie była objęta procedurą niebieskiej karty dla tych rodzin, w których dochodzi do przemocy. Jarosław Kaczyński broni Andrzeja Dudy. Prezes PiSu w specjalnym oświadczeniu dla mediów w Szczecinie stwierdził, że kampania prezydencka jest skierowana przeciwko uczciwemu człowiekowi. A chodzi o wczorajsze doniesienia Gazety Wyborczej. Dziennik opisał, jak powstawał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o skokach, który w 2009 roku złożył prezydent Lech Kaczyński, a którego przygotowanie nadzorował jego ówczesny prawnik, a obecny kandydat PiSu na prezydenta. Jak informuje gazeta, Andrzej Duda przyjął wtedy w Pałacu Prezesa Kasy Krajowej Grzegorza Biereckiego i szefa Rady Nadzorczej SKOK Adama Jedlińskiego. Jarosław Kaczyński odpowiada. Pan senator Bierecki był przyjmowany także w Pałacu Prezydenckim, kiedy gospodarzem był tam już Bronisław Komorowski i rozmawiał z ministrami z Kancelarii Prezydenta. Czyli krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia dokładnie z taką samą praktyką, w której nie ma absolutnie nic złego, nie ma to nic wspólnego z żadną działalnością lobbystyczną. Ale politycy Platformy mówią już o aferze Dudy i o tym, że sprawa powinna trafić do prokuratury. Szef klubu PO Rafał Grupiński przekonywał rano w Trójce, że kandydat PiSu powinien zawiesić kampanię kampanię wyborczą, bo zarzuty są bardzo poważne prawdę powiedziawszy, biją dzwony alarmowe, dlatego że mamy wyraźne dowody na to, że pan Andrzej Duda przyjmował lobbystów w kancelarii, wpływano na ustawę o e, skokach, o to, by ją zaskarżyć w jak największym stopniu, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ten latami musiał rozważać e, dziesiątki zarzutów. PiS odpowiada, że rządząca Platforma mogła zapobiec nadużyciom w skok Wołomin, a Jarosław Kaczyński oskarża prezydenta. Jeżeli chodzi o innego kandydata, czyli obecnego prezydenta, to on przecież nie ukrywa swoich związków i swojej ogromnej sympatii, trudno powiedzieć czym uzasadnionej do wojskowych służb informacyjnych i nie da się zaprzeczyć, że skok Wołomin, na który centrala skoków nie miała żadnego wpływu, został zorganizowany przez ludzi wojskowych służb informacyjnych. Skok Wołomin to była jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce. Sąd ogłosił jej upadłość na początku lutego. Ateiści demonstrowali w Warszawie, przemaszerowali sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na rynek Starego Miasta. Tam za zrekonstruowali egzekucję filozofa Kazimierza Łyszczyńskiego sprzed ponad 300 lat, który został skazany za publikację pracy, w której napisał, że Bóg nie istnieje. W ten sposób chcieli przypomnieć o swoich prawach. Na krakowskim przedmieściu doszło do pojedynku na hasła z prawicowymi aktywistami. Kilkanaście osób próbowało zakłócić marsz. Jestem członkiem koalicji ateistycznej, członkiem zarządu, nazywam się Jarosław Kowal. To jest reakcja na to, że okręt tonie. E, oni wiedzą, że laicyzacja będzie następowała, że Polska przyłączy do krajów oświeconych całej Europy Zachodniej. W imię miłości Boga, zabić ateistę! Przeklęta księga! Już nie napisze nic przeciwko Bogu! tym roku w rolę Kazimierza Łyszczyńskiego wcieliła się nauczycielka z województwa opolskiego Grażyna Juszczyk. W ubiegłym roku zdjęła krzyż wiszący w pokoju nauczycielskim swojej szkoły. Jak ujawniły włoskie media, amerykańscy turyści przybywający na Sycylię od kilku miesięcy spotykają się tam z synem byłego szefa Cosa Nostre. To inicjatywa biura turystycznego z Bostonu. Prokuratura w Palermo nie chce jej komentować. 39-letni Angelo Provenzano opowiadał swoim ojcu, 82-letnim Bernardo, uważanym za bossa sycylijskiej mafii w latach 1995-2006. Opowieści o nim z ust syna są niezwykle cenione przez amerykańskich turystów. O inicjatywie nie wypowiedziała się jeszcze prokuratura do walki z mafią w Palermo. W przeszłości przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości domagali się od potoku potomków mafiozów, aby wyrzekli się swoich ojców, co było przedmiotem ożywionej dyskusji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz już wiadomości sportowe i Tomasz Gorazdowski. To będzie wyjątkowy sportowy weekend, bo dziać się będzie bardzo, bardzo dużo. Kibice siatkówki mają swoje święto dziś, jutro, piłkarscy kibice jutro. Właśnie eliminacyjny mecz Irlandia-Polska. Piłkarze są już w Irlandii, w Dublinie na lotnisku powitali ich polscy kibice. Dlaczego przyjechałyście na lotnisko? Żeby pokazać naszej reprezentacji, że, że bardzo na nich liczymy i mamy nadzieję, że jutro zwyciężą. Przeżywacie ten mecz? Tak, bardzo. Kto wygra mecz? Polska. To? Polska. Nazywam się Paweł Skóra, jestem założycielem fanpage Fani Irlandii. Przywitanie było wspaniałe, piłkarze bardzo zaskoczeni. Razem z panią y, Moniką Walsh, Miss Uniwersum, witaliśmy piłkarzy chlebem solą, czyli tradycyjnym polskim akcentem. Pana Wałka razem z piłkarzami byli bardzo zaskoczeni, ale to było miłe zaskoczenie. Nazywam się Monika Walsh, jestem Mrs. Island Universe. Przywitaliśmy e, naszą drużynę chlebem i solą, e, także było to na pewno fajne wydarzenie. Jakiś polski akcent tutaj w Irlandii. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi za twoim przewodem złączył się z narodem. A na lotnisku, jak było słychać, był również Adam Malecki. Od sportowej strony zapadła dziś ważna decyzja dotycząca samego meczu. W polskiej bramce zagra Łukasz Fabiański, na co dzień broniący w Swansea City. Taką decyzję podjął trener Adam Nawałka w porozumieniu z całym sztabem szkoleniowym. Wszyscy bramkarze świetnie prezentowali się podczas tego zgrupowania, natomiast taka była decyzja i również jestem przekonany, że Łukasz wszystko zrobi, aby mecz potoczył się po naszej myśli. Mecz jutro, a kibice siatkówki pewnie już teraz siedzą przed telewizorem. W Berlinie trwa pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. Zenit Kazan gra z Berlin Volleys w drugim meczu półfinałowym. Dziś wieczorem zagrają dwa polskie zespoły PGS Krabełchatów i Aseko Resowia Rzeszów. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Paweł Papkę wie, że przynajmniej jedna z polskich drużyn, a na pewno jedna, zagra w finale dyplomatycznie 50 na 50. Wydaje się, że troszeczkę w lepszej dyspozycji fizycznej, troszeczkę dłuższą ławkę rezerwowych, takim bardziej kompletnym zespołem na tą chwilę, co też pokazało jakby półfinały Polskiej Ligi, ma jednak troszeczkę przewagi Resowia Rzeszów, tak? Ale skra chatów to jest jednak skra chatów tutaj jakiego mistrza zawsze trzeba szanować. Święte słowa Skra to Skra, transmisja w Polsacie Sport. O 19:00 także emocje żużlowe w Toruniu. Speedway Pass Cup na motoarenie w Toruniu. Transmisja w Eurosporcie. Jadą nasi, a zatem komplet zapewniony, chociaż nawet gdyby przyjechali inni, sami tylko najlepsi spoza Polski, to kibice żużla zapełniliby stadion. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP zdobył pole position przed jutrzejszym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Malaysia. Malezji. Obok Luisa stanie na starcie Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, a za nimi w drugiej linii ustawią się Niemiec Nico Rosberg i Australijczyk Daniel Ricciardo. Przed nami pochmurna noc z deszczem początkowo na wschodzie, a potem także na zachodzie kraju i zimno nawet do minus dwóch stopni w Zakopanem i miejscami na wschodzie, w Toruniu i Bydgoszczy 0, w Szczecinie nawet 5. Niedziela pod znakiem przelotnego deszczu, ale możliwe też przejaśnienia. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, tam 8 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Pokonać Irlandię to zadanie dla naszej kadry w eliminacjach Mistrzostw Europy. W najbliższej trzeciej stronie medalu na pewno połączymy się z naszym wysłannikiem na to spotkanie. Orlen Warsaw Marathon zbliża się wielkimi krokami, więc fani biegania jak zwykle mogą liczyć na coś ciekawego. Podobnie jak kibice siatkówki, czy w trakcie naszej audycji polska drużyna wygra Final Four w Berlinie? Byłoby pięknie. Zapraszamy w niedzielę od 17. Michał Gąsiorowski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowy na nowy sezon? Poczuj wiosenną energię z dynamicznymi, oszczędnymi silnikami od Volvo. Odkryj prawdziwą moc zamkniętą w skandynawskim designie. Poznaj sportowe osiągi Volvo V40 już od 83 700 zł. Dowiedz się więcej na volvocars.pl i u autoryzowanych dealerów Volvo. W Media Expert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Media Wielkanocne przygotowania czas zacząć. Już dziś na Interi znajdziesz przepisy na pyszne wielkanocne specjały, pomysły na dekoracje, które odmienią Twój dom, a także świąteczne opowieści gwiazd. Znajdź swoją inspirację. www.interia.pl Twoja idealna Wielkanoc. Zbliża się wielkanocny tydzień w Lidlu. Już od poniedziałku. Wyśmienita szynka swojska i szynka z wędzarni Soczyste pomarańcze tylko po złoty 99 za kilogram. Twaróg sernikowy. Pyszna biała kiełbasa z szynki. A przede wszystkim wyjątkowa, świeża kaczka w wyjątkowej cenie. Jedynie po 7,49 za kilogram. Tylko 7,49. Wszystko na Wielkanoc już od poniedziałku w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Bye. Myśliwiecka 357. Witamy ponownie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Y, widzę po mailach, że się Państwu spodobało to granie zespołu System Wood. Y, polsko-angielski projekt, płyta Language Barriers i mniej więcej za 15 minut wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tymczasem mm, tak na początek godziny od razu para, bo i we wtorek i w środę to będą nasze piosenki dnia. Lulu Gainsbourg, Lady Luck, no a później Warpaint, I'll Start Believing. thank you We wtorek Lulu Gainsbourg, to było wcześniej Lady Luck i w środę Warpaint I'll Start Believing. To będą nasze piosenki dnia w trójce. Jak się okazuje, Madonna Nowa, e, no przynajmniej jeśli chodzi o maile od Państwa, e, stąd mogę wywnioskować, podoba się. Ghost Town. Tego jeszcze chyba nie graliśmy z tej płyty. Maybe it was all too much, too much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust. Facing the darkest days, everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. Ah, ah. I know you're scared tonight. Ah, ah, I'll never leave your side. this far. Every man for himself. Everything's gone to hell. We gotta stay strong. We're gonna hold on. This world is turned to dust. All we've got left is love. Might as well start with us. Singing a new song, something to build on. Ah, ah, I know you're scared tonight. our fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. When it all już nawet nie za bardzo pamiętam od jakiego czasu, nie zgadzam się z pewną opinią, która e, za każdym razem e, wypowiadana, przyznam szczerze, że doprowadza mnie delikatnie do szewskiej pasji, mianowicie, że ona nie umie śpiewać w ogóle i że to jest e, wszystko bez sensu. Otóż moim zdaniem nie, Madonna umie śpiewać, nie jest to bez sensu i mm, jakoś przyznam szczerze, nigdy nie czułem... Yy, albo nie nosiłem w sobie takiego wrażenia obciachu, ilekroć ona była prezentowana na antenie programu trzeciego, a zwłaszcza e, z takich płyt jak e, Ray of Light, czy True Blue, czy Like a Virgin, czy chociażby z tej najnowszej Rebel Heart. Ghost Town to przed chwilą Madonna. Za chwilkę przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, druga część e, występu, sesji zespołu Systeu, ale jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej nowy singiel zespołu Balthazar. Every time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world left to ask for. Yeah. See my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. We need to sit around it. Yeah. Every time I walk home. can't believe there's not a thing Every time you think about it, talk around it again. co najmniej dobrze to smakuje przez radio. Tak mi się wydaje nowy utwór e, zespołu z Belgii, Balfazar. Bardzo gorąco tę kapelę Państwu polecam. 28 minut po 17. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Aha. To znaczy, że wracamy do naszego studia, do najpiękniejszego studia radiowego na świecie, Sisterwood, w związku z płytą Language Barriers. E, czyli tak, Sara i Rachel Wood, e, to już wiemy. Wiemy także, że Łukasz Moskal, e, muzyk tego tria na perkusji. Wiemy także, że Wawrzyniec Topa dzisiaj gościnnie na basie. Witam was bardzo serdecznie w części drugiej. Od razu przechodzimy do muzyki. Trzy utwory przed nami. Uwaga, uwaga. Ladies and gentlemen, please welcome Sister No one needs to know about that. We hide it in our pocket, we won't find it when we want them to know it. And oh, you got me digging up my demons, jumping in those deep ends. And oh. Better than, and what makes you the worst. You call me lover, I call you friend first. solitude, just show me kindness like you do, like you. courage of a coward. Like blood out of stone. When the wind changed direction, the shit hit the fan. Yeah, you run, yeah, you run, watch you go. And you could pause, watch show me two Just show me kindness like you do, like you. Goodness. ostatni numer, Language Bias. Serdecznie chcieliśmy podziękować za możliwość zagrania. Piotrze, dziękujemy bardzo. Ależ bardzo proszę. E, dziękujemy za wysłuchanie hmm. naszych numerów przed radioodbiornikami. E... Powiedz tylko, Łukasz, jeżeli mogę zapytać, jeżeli mogę cię proszę. o to poprosić, kiedy będą koncerty, kiedy będzie ich więcej? No właśnie, dobre pytanie. E, najbliższy koncert, który zagramy na Spring Break w Poznaniu. Yy, nie pamiętam kiedy dokładnie. Mhm. Na pewno będzie informacja podana. No i co? I zobaczymy, no. Rozkręcamy się powoli. Zapraszamy do, do zakupu naszego albumu, do, do słuchania nas. Znajdziecie też y, wszelkie informacje na naszym fanpage'u, na, na, na Facebooku. Yy, oby tych koncertów było jak najwięcej, jak nam się uda, jak na... Jak, jak, jak się będzie fajnie działo. No. Mam nadzieję, że się będzie dobrze działo, bo to jest mhm. początek, ale dokładnie, musisz, dokładnie. musisz mi teraz w imieniu dziewczyn i swoim obiecać, że to nie koniec. Hmm. Y no, chyba nie. Z, z, tego względu, że, że na szybko poprosiłeś nas, żebyśmy coś y, zagrali ekstra Y, to po language barriers mm, może uda nam się y, na szybko coś, coś jeszcze może zagrać. Okej. Okay. Na razie language barriers, utwór tytułowy z waszej debiutanckiej płyty. Jeszcze się na chwilkę odezwiemy po tej piosence, dobrze? Dziękuję. Bardzo proszę, Sister Wood. patience comes to some easily. I'd have waited if only you let me. Actions speak louder, haven't you heard? So I am gone to every one of your you're worrying, worrying what's happening next. I am the driver, driving every conversation that we had. Language barriers, let's blame it on them. You're a warrior just met. See, I was worrying about the sacrifices you always forget. She said, You have nothing to lose. So I handed it all to you on a plate, and you refused. You're worrying, worrying I am the driver, driving every conversation that we have. Language barriers, let's blame it on them. You're a warrior, and I'm not dry. thee know. Pięknie. Do ostatnich sekund. Language Barriers. Przed chwilą ze studia imienia Agnieszki Osieckiej prosto na żywo sesja zespołu Sisterhood. E, podczas przerwy mm, krótko z nimi rozmawiałem e, i Rachel powiedziała, że tak naprawdę to no nie wiedzą, czy jeszcze coś zagrają, bo e, grają ze sobą dosłownie kilka miesięcy. Well, I do remember that during the break uh, we had a little chat and Rachel said that uh, you play <laughs> literally a um, couple of months together only. Yeah, that's right. <laughs> Good answer. But, <laughs> but you know, it, it's a it's a living proof that sometimes you don't need uh, or there is no need to organize or to do a very long rehearsals. Yeah, I mean that's kind of how we work really. Just you know, kind of playing together in the studio, and sometimes we can get something together really quickly. So. Ja. No, pewne rzeczy, pewne rzeczy po prostu się dzieją bardzo szybko, bo tak właśnie pracują, tak funkcjonują, grają razem w studiu i e, później, kiedy grają na żywo, no to właśnie tak to wygląda. Ok, what will you be performing e, e, in the final? So uh, we kind of put something together <laughs> in the past like 10 minutes or something, um, but it's just going to be... Uh, Sarah and Wukash, basically. Okay. Piano and percussion. So enjoy. Okay. <laughs> We will, for sure. <laughs> E, Sarah Wood i Łukasz e, Moskal. E, to teraz jeszcze na finał, a przypomnę Wawrzyniec Topan na perkusji i Rachel Wood jako członkini tego zespołu. Bardzo proszę. Raz jeszcze Sister Wood. Thank you very much for having us. This is a brand new song. It has absolutely no name. Like Rachel said, we put it together 10 minutes ago, so we hope you enjoy it. This is special for you guys. Curiosity keeps us entertained. You are as sweet as cinnamon on a rainy day. Did I get too close for comfort? Were you just too kind? Baby, this ain't over until you make me blind. Can I get a little closure? closure. Can I get a little closure? Can I get peace of mind? very much. Hmm. Dziękujemy. Tak, to też, była, to też była lekcja, jak napisać albo jak złożyć e, w całość piosenkę bardzo szybko. Uh, I think it was also a lesson how to write or put together a song very quickly. Uh, yeah, and it worked very well. Thank you. We hope so. Thank you very much for having thank us. You. Thank you very much for And we just want to say thank you to Vava as well for coming down today, our bass player. Okej. Okay. E, Wawrzyniec, e, Topa, e, Łukasz Moskal, Sara i Rachel Wood. Proszę zapamiętać tę nazwę Sister Wood, płyta Language Barriers. Mm, no a w związku z tym, że ten utwór nie ma tytułu i tak naprawdę e, szybko musieli go przećwiczyć i, i i efekty Państwo słyszeli przed chwilą, to pozwolę sobie wpisać do programu audycji po prostu Untitled. No to teraz przyznam, że, że trochę oszalałem. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą i że tak naprawdę nie będzie żadnej złości po drugiej stronie, bo wczoraj dwa razy, dzisiaj dwa razy to się właściwie nie dzieje, ale proszę mi wierzyć. Um, to jest moment, za każdym razem, te cztery minuty, kiedy świat wokół mnie trochę się zatrzymuje. I dobrze, bo w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach i tygodniach zwłaszcza wydaje się pędzić zbyt szybko. Zostań jak nikt mnie znasz Przecież dobrze wiesz Boję się być sam Zostań do rana raz Może zwykły dzień Nic nie zmieni w nas zostań Choć nie stać mnie na to wszystko Co mi możesz dać Zostań Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas jak usłyszałem po raz pierwszy tę piosenkę, to przyznaję, że pomyślałem o parafrazie takiego znanego powiedzenia przepraszam, że żyję i ta parafraza brzmi e, przepraszam, że śpiewam, bo tak trochę z nim jest, ale facet śpiewa tak, że że coś się zdecydowanie dzieje z słuchającym. No ze mną na pewno, mam nadzieję, że z Państwem również będzie więcej. Gdzieś z południowego zakątka Polski nie wiemy o nim. Naprawdę nie wiemy o nim zbyt wiele, może to i lepiej, że jest jeszcze w muzyce taka właśnie tajemnica, ale powinien się wkrótce na antenie trójki e, odezwać e, i trochę o sobie opowiedzieć. Cortez Zostań. No to jeszcze na finał mm, Hati Hativati Nun i Misia Furtak Nadważkość z pięknej płyty wydanej w grudniu 2014 Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stalmach Zostań. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Autopromocja. Talenty Trójki. Po raz szósty ruszył konkurs dla młodych artystów. Talenty Trójki przyznamy w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy od uczelni, instytucji kulturalnych i fundacji do 30 kwietnia. Szczegóły na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka ukośnik talenty. A w każdy wtorek o 10.35 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy rano przygotowujesz pożywne śniadanie tym, których kochasz, chcesz im dać to, co najlepsze. A tak się składa – że w Polomarkecie mamy wszystko do śniadania i polędwice z pieca w cenie 19,99 za kilogram. By wasze życie smakowało lepiej. Polomarket, mój ulubiony. Alu, studiowałaś medycynę. Znasz jakiś porządny lek na zgagę? No nic mi nie pomaga. Alu. Nie Alu, tylko Alu Gastrin, kochanie. Alu Gastrin? A to nie jakiś zagraniczny wynalazek? Skąd? To sprawdzony polski lek. I nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed czynnikami drażniącymi. Działa podwójnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastrin, węglan dihydroksylinowo-sodowy, 340 mg, tabletki do rozgryzania i rzucia, objawowo w nadkwaśności soku żołądkowego, w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, podmiot odpowiedzialny Bioprofil Polska Spółka ZOO. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert Media i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad tysiąc modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 lat 0%. Kierowca kieruje się na prawo, skręca, mija kolejną stację paliw. Nie, nie, nie, to jeszcze nie ta. Emocje rosną, czy zdąży? E, tak nie poddaje się, co za zawodnik. E, rozgląda się, wie, że cel jest już blisko. E, musi zdążyć. jeden zakręty, drugi, trzeci. Tak jest! Jest! Wiemy, ile to emocji. To weekend pełen piłkarskich wrażeń. Dlatego od 27 do 29 marca na stacjach Lotos i Lotos Optima paliwa Dynamik w supercenie. Zapraszamy również do kafe Punkt na kawę i hotdogi. Tankuj paliwo tu, gdzie nasza reprezentacja. Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy.